E aí, fiote? Que, que porra é essa? Que beat é esse? Que beat é esse? Que beat é esse? Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente. Que elas vão dançar muito e vai entrar na mente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente. Só de escutar essa batida, já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Só de escutar essa batida, já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca da. O beat é diferente, uh, uh, o grave entra na mente, uh, uh, o som é envolvente, uh, uh, e te deixa louco e consequente desce no pente, sobe no pente, desce no, desce no pente, sobe no pente. Virou lanche do patrão e também do gerente. Desce no pente, sobe no pente. Tem 17, já mete, já fode e transar demais. Tem 17, já mete, já pode e transar demais. Pode, mete, pode, mete, pode e transar demais. Pode, pode, pode, pode, pode e transar demais. Que, que porra é essa? Que beat é esse? Aí, que beat é esse? É que beat é esse? Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente. Que elas vão dançar muito e vai entrar na mente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente. Cê tá diferente, cê tá na pique envolvente. Cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente, cê tá diferente. Cê tá na pique envolvente. Só de escutar essa batida, já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. Só de escutar essa batida, já imagino putaria. Pau na tcheca das novinhas, pau na tcheca das. O beat é diferente, uh, uh, o grave entra na mente, uh, uh, o som é envolvente, uh, uh. Bitch é e consequente. Desce no pente, sobe no pente. Desce no, desce no pente, sobe no pente. Virou lanche do patrão e também do gerente. Desce no pente, sobe no pente. Tem 17, já mete, já fode e transar demais. Tem 17, já mete, já fode e transar demais pode, pode, pode e transar demais. Pode, pode, pode, pode, pode e transar demais. E transar demais.